Yeah. Ey, ey, ey, ey, yeah. Check. Quiero un Felipe Pater, de Cartier, para no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco más el dólar. Viven pendiente mi ne, mi plato, mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus relojes y fue, igual troqué el otro día en el Lola. Me eh. puse la Gucci con un short de Nike, puso cadena, estoy que goteo. Ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, tú que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Ustedes donde están no lo veo Me puse la Gucci con un short de Nike Puse cadena, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad Tumbando el club, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, tú que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Ustedes donde están no lo veo Nightlife, life, secuencia que van a mil Falta calma beso tomó otra pil No sé cómo dormir, ella se volvió a ir 6 a.m. vuelo pa' Madrid Me puse la Gucci con un short de Nike, puso cadena, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde está? no lo veo Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos Montero, roble Cartier por pues no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, subo como el dólar. en pendiente mi ne, mi plata, mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus reglas y fue, igual troqué el otro día en el Lola. Le puse la Gucci con short de Nike, puso cadenas, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, tú que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo.